Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ Բաքուն ամերիկյան մուրճի եւ իրանական սալի արանքում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Եվ իրոք մեր արևելյան հարևաններն իրենց համար ոչ այնքան հաջո հենց այդ վիճակի մեջ կարող են հայտնվել Իրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների արդյունքում մարտահրավեր որը շատ ավելի վտանգավոր է, քան Իլհամ Ալիեի Վարշախում այդ կապակցությամբ կարող էր ենթադրել իր ընթացիկ ու հերանեկարային գրահումներում։ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած հերթական պատժամիջոցների փաթեթը, ինչպես հայտնի է, ուժի մեջ է մտել միանգամայն վերջերս, նոյեմբերի 5-ին։ Մինչ այդ Վաշինգտոնը միակողմանի կարգով դուրս էր եկել դերևս նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից, իսկ ավելի վաղ ԱՄՆ-ն ահաբեկիչներին օգնելու, մարդու իրավունքները խախտելու եւ բալիստիկ հրթիռներ փորձարկելու համար նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել Իրանում, Լիբանանում, Չինաստանում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում տեղակայված 12 ընկերության եւ 13 քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթի միջոցով Վաշինգտոնը նպատակ ունի հասնել Իրանից նավթի արդյունահանման լրի դատարեցմանը, հաշվի առնելով, որ արդյունահանվող գազի հետ միասին այդ էներգակիրը բերում է երկրի եկամուտների առյուծի բաժինը։ Հայտնի է նաև, որ ամերիկյան նավթային արգելանքը անմիջականորեն չի վերաբերում Անդրկովկասի երկրներին, քանզի նրանցից եւ ոչ մեկն իրանական նավթ չի ներկրում, բայց սա հա, փոխարեն այս կամ այն չափով կախված է իրանական բնական գազի մատակարարումներից։ Ոստի պատժամիջոցները թեկուզ եւ շեղակի այնուամենայնիվ կանդրադառնան նրանց վրա առավել եւս որտակավին անորոշը, թե առաջիկայում ինչ նոր ծավալներով կարող է ընդլայնվել ամերիկյան արգելանքը։ Ամերիկյան Եվրասիան net բարբերականի հեղինակ Կասպիական տարածաշրջանում էներգետիկայի հարցերով մասնագետ եւ Ատլանտյան խորհրդի աշխատակից Ջոն Ռոբերտսի գնահատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով հարավային Կովկասի երկրներից առավել բարդ կացության մեջ է հայտնվել Ադրբեջանը, որը եւ հում նավթ եւ բնական գազ է արտահանում, ինչպես նաեւ ժամանակ առ ժամանակ որոշակի քանակությամբ գազ է ներկրում Իրանից, որն ուղղորդվում է Նախճիվան նրա ներքին սպառումն ապահովելու համար։ Տակավին 8 տարի առաջ 2010 թվականին Բաքուն Անկարայի հետ համաձայնագիր էր կնքել գազատար խողովակաշար ստեղծելու եւ նրա միջոցով գազը Թուրքիայից անմիջապես Նախճեվան փոխադրելու մասին։ Բայց քանի որ խողովակաշարն առ այսօր կառուցված չէ, ուստի Իրանի եւ Հայաստանի արանքում շեղմված եւ ընդամենը մի փոքրիկ տարածքով Թուրքիային հարակցվող այդ ինքնավար հանրապետությունն ուղղակի կախված է մնում իրանական գազի տարանցիկ մատակարարումներից։ Բացի այդ, Վերջին տարիներս Ադրբեջանն Իրանի տարածքով անցնող խողովակաշարով Թուրքմենստանից գազ է ընդունում Վրաստանին փոխանցելու եւ նրան երկին սպառումն ապահովելու համար, որը, ինչպես կենթադրվում է, այս տարի պետք է Ադրբեջանից ներկրի շուրջ 2.7 միլիարդ խորանարդ մետր երկնագույն վառելիք։ Սակայն, ինչպես տեղեկացնում է Ադրբեջանի պետական Սոկար նավթային ընկերության մամուլոցարայությունը, ներկայումս Իշնոհիվ սեփական արտադրության օնլայնման դադարեցված է Նախճիվանի համար իրանական գազի ներկրումը։ Ընդ որում, այն դադարեցվել էր նախքան ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ընդունումը։ Իլրոման Սոկարը մոտակա ժամանակներս չի նախատեսում Թեհրանին դրամական վճարումներ ենթադրող գազի տարանցիկ փոխադրման նոր գործարքներ Իրանի հետ, նաև Վրաստանի գարիկների համար, որոնք նախատեսվում է ապահովել Ադրբեջանի պահեստարաներում կուտակված բնական գազի պաշարների հաշվին։ Այդ մասին Բաքուն որպես Վաշինգտոնի հետ համերաշխության արտահայտություն զեկուցել էր նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին վերջերս նրա կատարած այցի ժամանակ։ Իսկ վերջինս, ինչպես հայտնի է, հարավային Կովկասի երկրներ էր ժամանել, փորձելով Իրանի մեկուսացման նողված Վաշինգտոնի ջանքերի համար աջակցության երաշխիքներ ստանալ տարածաշրջանի մայրաքաղաքներում, ինչի եւ ակնհայտ է Բաքուն հաշկատարի պես շտապել էր խոստանալ։ Գաղտնիք չէ, որ միջազգային տարաբնույթ կնճրների կապակցությամբ Բաքուն եւ Անկարան սովորաբար պատկերավոր ասած զուգանվակում են, առաջնորդվելով մեկ ազ երկու պետություն կարգախոսով։ Բայց ահա կարծես թե այս անգամ Իրանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պարագայում թուրք-ադրբեջանական զուգանվակը չի ստացվում։ Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Ախար Ազ լրատվական կայքը, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը սուր քննադատության է ենթարկել Վաշինգտոնի այդ նոր որոշումը։ Մենք, ասել է նա, ճիշտ չենք համարում պատժամիջոցները։ Դա մի քայլ է, որը խախտում է համաշխարհային հավասարակշռությունը, այն հակասում է միջազգային իրավունքին։ Մենք չենք ուզում ապրել իմպերիալիստական աշխարհում։ Ընդ որում, թուրք առաջնորդն այդ մասին հայտարարել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Պոմպեոն ճշտել է, որ Վաշինգտոնը նավթային պատժամիջոցների ենթակա պետությունների ցանկից, ի թիվս Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իտալիայի, Հունաստանի, Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի եւ Թայվանի ժամանակավորապես հանել է նաեւ Թուրքիային, եւ դա այն պարագայում, երբ Անկարան տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է գնում Թեհրանից։ Ընդ որում Վաշինգտոնը պատժամիջոցների ցանկից հանել է նաև գազի հարավային միջանցք նախագիծը, որով նախատեսվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տարածքներով անցնող խողովակաշարային յենթակառուցվածքներ կառուցել ադրբեջանական գազը Եվրոպա փոխադրելու համար։ Հայտնի է, որ նշված նախագծի բաղկացուցիչ է կազմում Կասպից ծոմ գտնող Շահդենիս հանքավայրը։ Այն համարվում է բնական գազի միակ աղբյուրը վաղուց նախատեսված եւ Եվրամիության աջակցությունը վայելող այդ միջանցքի համար, որը կոչված է նվազեցնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսաստանյան էներգակիրներից։ Լինելով ադրբեջանական գազի հիմնական հանքավայրը, այն մշակվում է բրիտանական British Petroleum նավթային ընկերության ղեկավարած կոնսորցիումի կողմից, որտեղ իրենց փայաբաժիններն ունեն նաև ռուսաստանյան եւ իրանական նավթային ընկերությունները։ Մասնավորապես իրանական Միոկ ընկերության փայաբաժինն այդ նախագծում կազմում է 10%։ Հնարավոր է, ինչպես ենթադրում է Մոսկովյան ռեգնում լրատվական վերլուծական կայքի մեկնաբան Ստանիսլավ Տարասովը, հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը, ի տարբերություն իր թուրք գործընկերոջ, հրաժարվում է հրաապարակավ քննադատել ամերիկացիներին։ Փորձագետներն այդ միտումը նկատել են հայ մատաբար վերջերս։ Բանն այն է, որ օգոստոսի կեսերին Ակտաուի Կասպիական գագաթնաժողովի շրջանակներում Ալիևը հանդիպել եւ բանակցել է Իրանցի իր գործընկեր Հասան Ռուհանիի հետ եւ ինչպես այն ժամանակ հաղորդել է Իրանական Թասնիմ գործակալությունը, պաշտոնական Բաքուն, այսինքն նախագահ Իլամ Ալիևը դատապարտել է Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները։ Մինչդեռ հա ադրբեջանական Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությունը մեկնաբանելով այդ բանակցությունները համանապակվել է սոսկ հիշատակելով, թե Ադրբեջանի եւ Իրանի կապերը հաջողությամբ զարգանում են քաղաքական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում։ Հաղորդագրության մեջ ընդգծվել է, որ երկու երկրների կողմից իրագործող համատեղ տնտեսական նախագծերը լավ արդյունք են տալիս։ Նշվել է, որ հաջողությամբ իրականացվում է համագործակցությունը էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ ենթակառուցվածքների ոլորտներում, ինչպես նաեւ հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի գծում։ Ալևն այն ժամանակ առավել քան կտրուկ էր հայտարարելով, թե չի պաշտպանի Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները, քանզի դրանք չեն հանգեցնի հիմնախնդրի լուծմանը, այլ միայն ել ավելի մեծ լարվածություն կառաջացնեն տարածաշրջանում։ Այժմ ամեն ինչ այլ կերպ է եւ ըստ երևույթին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն Ալիևն անկյուն է քշում, եզրակացնում է ռուսաստանցի քաղաքագետը։ Արկա իրողություններն առավել քան խոսում են։ Բացի վերը նշված Շահդենից հանքավայրից, Բաքոն դերևս այս տարվա մարտին Թեհրանի հետ պայմանագիր էր կնքել Կասպից ծովի եւս մի շարք այլ հանքավայրերի համատեղ մշակման վերաբերյալ, ինչը փաստորեն հարցականի տակ է դրվում ամերիկյան արգելանքի պատճառով։ Խոսելով մեր տնտեսության վրա այդ պատժամիջոցների ուղակի ներգործության մասին, ասում է ադրբեջանցի տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարովը. Ես առաջին հերթին նկատի եմ առնում այն նախագծերը, որոնք Ադրբեջանն իրականացնում է Իրանի հետ համատեղ։ Դա գլխավորապես վերաբերում է հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի շինարարությանը, որի հիմնական հովանավորի դերում հանդես է գալիս Բաքուն։ Մենք արդեն 500 միլիոն դոլար ենք հատկացրել այդ նախագծի շրջանակներում նոր ուղիների վերակառուցման ու շինարարության համար։ Բուն նախագիծը կարող է տուժել ԱՄՆ պատժամիջոցներից, Քանզի ամերիկյան պատժամիջոցների հիմնական կետերից մեկն Իրանի կողմից այլ երկրների հետ արևտրային կապերի զարգացմանը խոչընդոտելն է։ Պատժամիջոցները նույնքերպ ուղղակիորեն վերաբերում են Մելլի Իրան բանկին, որի մասնաճյուղը գործում է նաև Ադրբեջանի տարածքում այդ բանկի աշխատանքը կարող է դադարեցվի առհասարակ։ Բացի այդ, Բարժամիջոցները կարող են մնացել նաև Նեֆթեչավայի ավտոմեքենաչնական գործարանին, որի համար հիմնական նյութերը բերվում են Իրանից։ Ջաֆարովի ընդհանրությամբ պաշտոնական Բաքուն փորձելով է հնարավորինս նորմալ հարաբերություններ պահպանել Իրանի հետ, քայլեր որոնել արկա համագործակցություն շարունակելու համար, չպետք է մոռանալ, ասում է նա, որ Իրանը մեր հարավային հարևանն է եւ որոշակի ազդեցություն ունի Ադրբեջանի, առանձնապես մեր երկրի հարավային տարածաշրջանների վրա։ Իսկ երբ այդ ամենն անհնարին դառնա, մենք լիովին կմիանանք ԱՄՆ արգելանքային ռեժիմին։ Իր հերթին նույն եզրահանգմանն է հակված նախկին ժողջակատային գործիչ Աբուլֆաս Էլչիբեի կառավարման օրոք Ադրբեջանի ազգային անվտանգության փոխնախարար աշխատած Սուլհադդին Ակբերը, նշելով թե մեջբերում եմ ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է Ադրբեջանը կարճելով է Թեհրանի հանդեպ արգելանքային ռեժիմին, այլապես ամերիկացիները կորոշեն պատժել մեզ։ Մեջբերման ավարտը։ Քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովի գնահատմամբ մեջբերում Դատելով ըստ տեղեկատվական դաշտում արկա միտումների, Ադրբեջանը կարող է նկատելիորեն հեռանալ Թուրքիա-Ռուսաստան-Իրան դաշինքից ու դառնալ Անդրկովկասում Իրանի դեմ դիմակայության գլխավոր էպիկենտրոնը մեջբերման ավարտը։ Եվ իրոք Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները կարող են կայուն բնույթ ունենալ ու երկարաձգվել ժամանակային առումով։ Վաշինգտոնի համար խնդիր է դարձած հասնել Թեհրանի համաձայնությանը կնքելու նոր համաձայնագիր միջուկային ծրագրի առնչությամբ, ընդ որում համապատասխան պայմանավորվածություններով հանդերձ, եւ կամ բանահանգեցնել այդ երկրում Վարշախմբի փոփոխությանը։ Բաքվում իհարկե քաջ գիտակցում են այդ կապակցությամբ հնարավոր ռիսկերը։ Ադրբեջանի փորձագիտական շրջանակներում շրջանառվում է այն գաղափարը, թե Տեհրանում հեղափոխությունը հազիվ թե թավշյա եւ անարյուն լինի։ Ընթակարակ այն կարող է ամբողջ տարածաշրջանի համար վերածվել աշխարհակահաղական փոթորկի։ Միացյալ Նահանգներն արդեն կարողացել են Անկարային կապել Սիրիայի հետ նախաձեռնել փախստականների զանգվածային հոսքը Թուրքիա։ Իսկ այժմ Թուրքիայի դեմ խաղարկվում է քրդական խաղակարտը։ Նույն կերպ Վաշինգտոնն Ադրբեջանին կապելու է Իրանի հետ, սադրելով Բաքվին ընդունել միլիոնավոր փախստականների։ Ավելին, Իրանի պարակտման ու մասնատման պարագայում չեն բացառվում Ադրբեջանի եւ Իրանի ազգային փոքրամասնությունների վերազարթոնքը եւ այդ հենքի վրա ազգային ազգագրական պայքարի բռնկումները։ Դրանք առավել հավանական են Իրանի հյուսիս-արևմուտքում, այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանում, որտեղ առանձին առանձին վերցրած հոց բնակվում են ադրբեջանցիները, թուրքմանները, քրդերը, թալիշները, երկրի դիտողոսակիր ազգության ներկայացուցիչները, պարսիկները։ Նույնը կարող է տեղ ունենալ նաև Ադրբեջանի հարավային տարածաշրջանում, որտեղ բնիկ թալիշները հազիվ թե չմտածում են վերականգնելու Թալիշ-Մուղանյան հանրապետությունը, սակայն ի տարբերություն 1993 թվականի ձախողված փորձի, այս անգամ ձգտելով մեկ ազգային պետության մեջ միավորել Իրանի հետ սահմանային Աստարագետի աչ ու ահայակ ափերի թալիշական հողերը Միևնույն ժամանակ կարելի է ենթադրել ազգային ազգագրական պայքարը մղվելու է ոչ միայն Թեհրանի եւ Բաքվի տերապետության դեմ, այլև նույն այդ ազգային փոքրավանցությունների միջև երկնքի տակ այս կամ այն ազգի կամ ազգության համար ավելի լայն տեղ ապահովելու մղումով։ Ինչ խոսք Պետք չէ բացառել համաժե գործընթացներ նաև Ադրբեջանի հյուսիսում եւ հյուսիս-արևելքում։ Լեզգիների, ավարների, ցախորների, փադարների, ինգիլոյ կոչվող վրացական ցակմամբ ազգաբնակության պարագայում։ Ըստ երևույթին, այս հերանեկարի տեսլականից է, որ նախկինի ժողշակատային գործիչ ներկայումս քաղաքագետի քղամի թագած Սուլհադդին Ախպերը ստիփաց է շարսափահար խոստովանել, թե տարածաշրջանում տեսանելի ռազմական գործողությունները կարող են հանգեցնել անշրջելի գործընթացների։ Իսկ թե ինչ հերանեկան են դրանք խոստանում ամերիկյան մուրճի եւ իրանական սալի արանքում հայտնված Ադրբեջանին, կարծում եմ դժվար չէ կռահել։ Համենայն դեպս Ստանիսլավ Տարասովի եզրահանգմամբ նման անելանելի իրավիճակում Բաքվից ցանկացած քայլ, լինի այն դեպի աճ կամ դեպի ձախ, ամեն դեպքում կարող է հանգեցնել առնվազն մասնակի, եթե ոչ ամբողջական կորստի։